siga a seta e vê se não erra a estrada até meu coração. Vem direto, que o amor tá com pressa e quer saber se essa paixão tá fantasiada de algo a mais. Ou é só mais uma história dessas Baseada em beijos reais Eu que tava fugindo do amor Fui parar em você yeah, yeah, yeah. Meu destino tava distraído que sou seu, não dá pra negar que sou seu. E pra cantar com a gente, Matheus e Cauã Cheiro. Que hoje Se tá fantasiada de algo mais, ou é só mais uma história dessas baseada em beijos reais. Eu que tava fugindo do amor, vim parar em você. Yeah, yeah, yeah. Meu destino tava distraído, não olhou pra frente, olha só no que deu. Bateu de frente com o seu, bateu de frente com o seu. E agora com o estrago tá feito, coração não sabe o que aconteceu. Não dá pra negar que sou seu. tava distraído Não olhou pra frente, olha só no que deu Bateu de frente com o seu Bateu de frente com o seu Matheus Belucci. Matheus de Cauã. Uh! Obrigado, meus amigos. E aí, curtiu esse vídeo? Então não esquece de se inscrever no nosso canal e dar seu like, né, parceiro? Parceiro? Pera aí, eu tô aqui no gimba.com comprando os produtos de limpeza para casa e os materiais lá pro escritório. Pela internet? Cara, gimba.com. Sério? Gimba.com, quero saber mais sobre Agora isso. Agora não vou mais pro mercado, não. É Caramba, é não esquece de se inscrever, hein?